Amen. премудрост, простум стоеки да го слушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Ке се чита од светото Евангелие според Лука. Во на време, еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејки почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил си рече во себе, велејки, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на да еден заимодавец, едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата, Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил, а он му рече право пресуди. И кога се заврте кон жената му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете, и со коста своја ги истри. Ти не ми даде целив, а та откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, не изи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, Ако му малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите. А оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Lodis is o mi.